wasu fulani za su tafi yawon sharo da dai na hange su kan hanya sai na ce kai masu tafiya uwa ku ka san ba ce kan bakin rai daga can kuwa sai suka nufo mu da gudu wai su ji dalilin da ya sa na zage su da dai raƙumin nan ya kyalle ido ya gansu bai sake koma ta kanmu ba sai ce da ku aka gama mu kowanne yaranta suka yi dawa mu ko muka sako muka yi tamu hanya ga wannan sai birnin ras yana can yana kalle-kalle har na ɓace masa ka ji rabuwata da shi na yi gaba na shiga jirgi na nufi alkama neman abin da ya rabo ni da gida wato ruwan bagaja da muka sauka a wani tsibiri don mu huta sai na tafi yawon shan iska jirgi ya tashi aka bar a nan ne kaɗai bayan sun wuce na tashi da tafiya na neman ruwan wato na neman wani jirgin in bi su ina bin bakin teku sai na tarar da wani mutum a zaune na dube shi da kyau ashe dai malam zirke ne dan muhammad da na ga haka sai na ce zirke dan muhammad sai ya amsa ya ce himma dai dan shehu muka tafa ya ce wallahi tun da ka zo na gane ka muka ba juna labarin rabonmu bayan mu sai muka ci gaba da tafiya har muka isa wani gari muka tafi fada sarkin garin ya sa aka yi mana masauki muka sauka ran nan sai da na bari sarki ya fito daga masallaci sai na kama malam zurke da bugu bai san hawa ba bai san sauka ba sarki ce kai lafiya yau kake dukan dan uwan naka na ce ina fa lafiya tunda yake zagin ka ni ko kowane ne ya zagi sarkin duniya kamar ka ai ba zan kyale shi ba sarki ya ji daɗin kalamina ya sa aka kori malam zurke da duwatsu ta haka fa muka rabu da malam zarge da na ga sarki ya sa an yi wa ɗan'uwana wulaƙanci haka sai na fara jin tausayinsa amma daga baya na ga dai ba shi da kaicu abinda mutum ya shuka shi zai girba in hairan hairan in kuma sharran sharran na shiga cikin ruwan bagaja amma ko wanda ya taɓa jin labarinsa ban samu ba da na ga haka sai na sallami sarki ya bani kyauta na yi niya na tashi sai wani gari wai shi dan dabo a can na samu wata yarinya yar wani malami ana ce mata jamilatu ka san da rigima sai na shiga bida aure muka shiga kai toshi yarinya kuwa bata fidda wanda take so ba kai muka yi ta caca kuɗi ran nan fa sai na je na gaya uban na ce ya kamata yarinyan nan ta fidda wanda take so kowa ya huta da ya gaya mata sai ta ce uban bayan kwanaki uku baba ka je ka gaya wa kowanne daga cikin masu neman auren nan nawa ka ce ciwon ciki ya tarnake ni jiya da daddare har na yi ajali mu ji abin da kowa zai ce daga cikinsu uban ya ce to bayan an kwana uku ran nan sai je gidan guda ya ce wane ai jamilu ta je ta rasu ciwon ciki ya tarnake ta har ta mutu ko da ya ji haka sai ya ce ai maganin ku kenan an ce ku mata aure san sata ya hana ku to ta mutu ba mai tuna ta da tsohon ne ya haka ya haura takalman sai ya gaba yana matsa matsan hawayen karya ya nufi gidan ɗayan ga gaya masa haka shi kuma da ya ji haka sai ya ce maganin mai ruwan ido kenan ku je ku binne ta tsoho ya sa kai ya fita ya nufi gidana ko da na ji wannan jawabi sai na shakkar mutuwan nan ko da yake na san ikon Allah ya fi da haka nan da nan sai na barke da kukan karya na ruga na sawo tufafi na nufi gidan ina matsa matsan karya da na isa gidan na tarar da ita a kwance sai na rungume ta na salati da ta ji haka sai ta buɗe ido ta ce a ɗaura mana aure ta yi miji nan da na aka ɗaura mana aure da ita aka sa ranar biki aka yi shagali aka gama da mutanen nan da na kasa suka ga haka sai suka shiga kyashi na kware da gaske da sun hange ni sai su shiga zagi na mai tsinewa na yi mai zagi na yi tuni da nake bako lalle sai in kame bakina shi ne fi abu da ya tsananta har suke makircin da suka kwace min matar suka yi min magani na makance duk yan abin hannuna suka kare na rasa abin da zan yi samu abinci ma da dai na ga abin ya kawo ga haka sai na fara zuwa su don tun ina yaro na iya ina da wani yaro wai shi armi kullum sai jagora ta ya kai ni bakin teku ya sa ni a jirgi ya rika sa ko mata ina su. to ka san halin sabon makaho gardama kullum in mun tafi su da yaron nan in mun kai gaba sai ya ce mun alhaji mun kawo in dan kada in ce na makance sai ce wannan wani irin magana banza ce yan na gani nan ku dilim nake in yaron nan ya ce mun kawo sai in zage shi in ce ya mai da ni makaho kenan ko in ce masa ai ni ma na san mun kawo dan ina gani in ya ce ya shiga ko in sauka daga cikin jirgin da muke sai in ce masa ai dama duk shirin sauka nake wani wani irin yaro ne to Allah ya zuba yaron na haƙuri saboda haka baya ko ɓata ransa da wannan muna nan da shirin nan sai wani yaro ya zo ya ce yana so ya min barantaka na ce to ashe malam zirke ne ban sani ba suka zama suna yi min hidima su biyu ni kuwa ba ni da wata sana'a sai su komai suka yi min ba na godewa in sun ce mun yi hankali rami sai in ce shin kun fi ni gari ne da suka gaji da halina sai zirke ya ce sai ya hore ni a kwana a tashi ran nan sai na ce musu saraka ne je in suwa wani tafki wai shi tafkin karo na da isowar mu suka ce mu mun kawo da na ji haka sai na ce musu a ko da ma na san mun kawo kun dai mai da mutane makafi ni ido na ciwo kaɗai yake suka dai kyale ni da muka shiga cikin tafkin muka gama su sai suka turo zuwa gefe da muka kawo tsakar tafki sai malam zirke ya ce mu to sauka mun kawo ko da na ji haka sai na ce yau ga yaron banza sun dai mai da mutane makafi ana son mun kawo sai na duro daga jirgi wayan fada ƙasa da fadawa ta sai na nutse ne ƙasa abin ikon Allah sai na isa wani gida a ƙasan tafkin na tarar da waɗansu irin mutane masu manyan kawuna ashe 'yan ruwa ne suka yi maraba da ni bayan na huta suka tambaye ni labari na din na kwashe na faɗa musu da suka ji haka sai suka ji tausayina suka bani magani ido na ya warke sarki ya sa aka kai ni tudu aka sa a hanya a kwana a tashi har na kai wani gari wai shi baku a kusa da teku a nan na ga wani zabgegen mutum mai tsawo da sansa mai kiba yana cewa wa zai amshi sana in an yi kwana bakwai in zo ya taɓa kaina ya yawo har ya gaji ba wanda ya ko baɗa masa ƙasa sai biyo ta masaukina ni kuwa kun dai san ni tara da dan faɗin kai sai na amshi san na kai gida na yanka muka sha dabge na ce komai ta banjama banjan mai rabon ganin baɗi sai ya kai ya kwarga ya ce in na kasa zai yanka ni ya ba guncinsa jinin sunan mutumin nan kuwa zandora ɗan zotori da na amshi san na tambaye shi labarin irin tsawonsa da ya wuce mun shar ya bani labari wai ma a su wada ake ce masa don tsawonsa zira'i saba'in ne kaɗai yace suna daga cikin ƙabilar iwaja ɗan unka wato wannan da ya zamani da annabi nuhu sa'ad da aka yi ruwan ufana labarin kakansu fa ba fake ba ne ga wanda ya san labarin ruwan ufana na ji haka na koma ɗaki na kasa bacci don zulumi can an yi kwana biyar sai wata dabara ta faɗo min rana ta bakwai tun da jijjibi sai gashi zalam zalam na dube shi na ce wai zurmi mutane sun dafo shi don su ga yadda zai cinye ni da ya zo ya ce to fito alkawari ya cika sai na ce masa dakata kaɗan in ga lallabce wannan bangon ɗakin nan da ya tsage da damuna ya ce kai yaya ake ɗinkin bango na ce ai ba wuya a garin mu leko ka gani sai cuso kai dan ya gani sai ne farat na taba kansa na ce a ah, na taba mutane suka ce i e, ya taba i e, ya taba zandoro ya komo gida yana fushi ka ji yadda muka rabu da zandoro dan zuture sarkin tsawon yan adam da na kwana bakwai ina tambayar tsofaffi da fatake labarin ruwan bagaja ban samu abin kama ba sai na tashi na nufi hindu da shiga garin sai ga malam zurgi da ganin sa ce zarge dan muhammad ya juyo ya ce himma dai dan shehu muka gaisa muka ba juna labarin abin da ya faru bayan rabon. bayan mun yi kwana kamar uku ran nan sai wani ɓarawo ya je ya kashe babban bawan sarkin garin ya ja shi ya kai gefen kogin garin ya jefar asubahi ranar kumalan zurke ya nufi kogi don yi wanka ko da isowarsa sai ya gan shi abinka da sarkin lalata sai ya sa bargo ya lulluɓe gawar ya ɗauko ya nufi gidan da muka sauka duk gari ɗaya suka tashi daga bacci da zuwan sai tarar na bacci sai kinkimi gawar ya kai ɗaki na da nake kwana ya sa a saƙo ya aje don ni kuwa ban sani ba bayan an yi asalatu sai na tashi na fito waje ne alwala na tafi masallaci na buliman don neman falalar jam'i da aka kare na yan warda na gama na komo gida na haye bisa gado